Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ։ Արցախի նախագահն այցելել է Հանրապետության հարավային թև եւ մասնակցել այնտեղ կազմակերպված ծառատունկին։ Հայտնի հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել Ադրբեջանի նախագահից։ Թաղասեր համայնքում կառուցվում է համայնքային կենտրոն։ Սիմոն Մարտիրոսյանը հրճակվել է ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը հարաբերական հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափ հերաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 250 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 8-ին այցելել է հանրապետության հարավում տեղակայված զորամասերից մեկը եւ մասնակցել շաբաթօրյակի շրջանակներում այնտեղ կազմակերպված ծառատունկին։ Նախագահը ցանոթացել է նաեւ զինվորների առօրյային ու ծառայության ընթացքին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նույն օրը երկրի ղեկավարն այցելել է Վարանդա 3 ջրամբարի կառուցման շինհարթակ եւ ցանոթացել այնտեղ իրականացվող աշխատանքներին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է օբյեկտի նշանակությունը հանրապետության կյանքում ընդգծելով նախատեսված ժամկետներում այն շահագործման հանձնելու եւ աշխատանքների որակյալ կատարման անհրաժեշտությունը։ Այնուհետև նախագահ Սահակյանը ցանոթացել է Ամարասի շրջակայքում գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման ընթացքին։ Անցած տարի ապրիլին պատերազմը ակնառու կերպով բացահայտեց առաջնագծում տեղի ունեցած թերացումներն ու բաստողումները, որոնք բացառելու ու շտկելու ուղղությամբ երկու հայկական պետությունների ու համայն հայերի ուժերով ծավալուն աշխատանքներ են կատարվել։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այն, որ առաջնագիծը վերազինման կարիք ուներ, հայտնի էր քիչ թե շատ մարտական դիրքերին ծանոթ յուրաքանչյուրին, այդ թվում լրագրողներին, ովքեր երբեմն երբեմն լինում էին առաջնագծում, բնականաբար նաև մարտական հերթապահություն կատարող զինվորին եւ իհարկե զինված ուժերի պատասխանատու այրերին։ Թե ինչն էր պատճառը վերազինման ու դիրքերի ամրակայման աշխատանքների ձգձգման, դա այլ խնդիր է։ Այսօր պարզապես անդրադառնանք սահմանի այն հատվածին, որտեղ նախքան 2016 թվականի ապրիլը մարտական դիրքերը վերազինվել էին ճշնամու խորքը դիտարկելու տեխնիկայով, ինչի մասին այդ օրերին տեղյակ էին շատ քչերը։ Եթե հիշում եք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ միակողությունը, որտեղ հայոց բանակը փայլուն կատարել է իր արչև դրված առաջադրանքը եւ կորուստներ չի ունեցել, արևելյան ուղությունն է։ Հիշեցնենք նաև, որ ապրիլյան պատերազմի առաջին երկու օրը ոչ մի լուրջ չկար սահմանի հենց այս հատվածից։ Թշնամին կարծես թե անտեսել էր այն ուղղությունը, որն ըստ էության իր հաղթանակի համար ամենակարևոր հատվածն էր։ Այնինչ ամենամեծ հարվածը Տշնամին պատրաստվում էր հենց այս ուղությամբ հասցնել, ինչի մասին շնորհիվ դիտարկման համակարգերի տեղյակային մարտական դիրքեր։ Ի շնորհիվ նախորոք մրբանակի իր ամանատարության կողմից կատարված միջոցառումների առաջնագիծը հագեցնելով տեխնիկական հետախուզական միջոցներով եւ մնացած բոլոր տեսակի միջոցներով, որոնք ասք պետք է հակարակորտն լրահետախուզեն եւ հետախուզեն, մեզ հաջողվեց հենց այդ ժամանակահատվածում խորքում հայտնաբերել իրancs։ Մենք բերեցիք իրենց անակնկալը, ոչ թե մենք, նշված տեղամասերում հասցվել են համապատասխան կրակային հարվածներ իրancs։ Այդ մեր հաջողությունների հիմնական մասը դա էր եւ ես կարևորում եմ այստեղ մեր հետախուզության իրականացումը ու իհարկե կարևորում երկրորդ մեր մասը քաղաքային խոցման աշխարհում մեր զորքի պատրաստությունը եւ այդ խնդիրի կատարումը դա եղել է իրոք բարձր մակարդակի վրա այդ ժամանակահատվածում Այն զորամասի հրամանատար Գրիգորի Սահակյանի անունը մինչև ապրիլ հավանաբար շատ քչերին էր հայտնի։ Ապրիլը օգնեց բացահայտել հայոց բանակի սպային, ում հրամանատարությամբ հրետանին ապացուցեց, որ իսկապես պատերազմի աստվածն է։ Պաշտպանության բանակն այս ուղղությամբ իր արչև դրված խնդիրը փայլուն կատարեց, չնայած Թուրքիայում հատուկ պատրաստված ստորաբաժանումներին ճշողը եղել են հիմնականում 18-ից 20 տարեկան ժամկետային զինծառայողներ։ Մեր հաջողության ամենամեծ մասն է հենց համարվում մեր զինծառայողի պատրաստությունը ժամանակ հատվածում, առավել եւս իհարկե 18-20 տարեկան զինծառայող մասն է խոսքը գնում, որը իր հրամանատարին հավատարիմ ամնացել, իր ընտանիքին, իր ժողովրդի եւ իր երթմանը։ Ամենամեծ հաջողությունը մեր տայեմ համարում ես ժամանակահատվածում։ Գրեթե 8 ամսվա ծառայող եմ եղել ապրիլի 2-ին։ Սովորել էինք ուսումնական, բայց այդ օրը արդեն կատարեցինք լրիվ մարտական գործողություններ։ Զբաղեցրեցինք քրակային դիրքերը, սպասեցինք հրամանատարների հրամաններին, հասկացանք, որ մարդկանց կյանքը վստահել են մեզի։ Մեր արջև դրված խնդիրը կատարել ենք լավ։ Հիմա դու արդեն պատերազմի մասնակից ես։ Դա ինչ որ բան փոխել է քո կյանքում։ Ահա, իհարկե փոխել է։ Բարերով դժվար է այդ ներկայացնել, բոլորս ձգտում էինք այն իրավիճակին, որ մեր զինվորը հենց այդպեսին լիներ եւ մեր զինծառայողների հայրենասիրությունը, իրոք հայրենասիրությունը այն լոկ բառը չպրոստը, այլ զինվոր այդ ժամանակահատվածում ինքը մարտի մեջ է մտել կողք կողքի ինգերոջ հետ, ինգերոջ պայելու համար, իր հրամանատարի համար, ինչպես նաեւ իր ընտանիքի համար, գրեթե առանց խոսքի լուր ամեն մեկը կատարում են այն ինչ որ անհրաժեշտ է։ Իրոք կատարում են նա ինչ որ մեկ սպասում եք, որ մեր զինվորը կերպարե ձևի պետք է լիներ։ Անկախության սերունդն իրեն արդարացրեց ավակ սերնդի արչև։ Միաժամանակ ընկալեց, գնահատեց ու հասկացավ, ինչ արժեք ունի անկախությունը, որ նվեր է ստացել ավակ սերնդից եւ ինչ գին ունի հաղթանակը, որով այսօր բարձենում է յուրաքանչյուր հայ անկախ բնակության վայրից։ Կարելի ասած իրաց արածը մեր համար փորձ ա եղել եւ պատրաստ ենք եղել մենք նման խնդիրների կատարելու, հայրենիք պաշտպանելու։ Հասկացել ենք, թե ինչերի մեջով են անցել, ոնց են այս հողերը պաշտպանել ու մենք ոնց պետքա պաշտպանենք այս հողերը։ Այդ բանին դու զգում ես էլի որ 90-ական թվականներին քո պապերը, քո հայրերը ինչ են զգացել, ինչ են արել քո համար։ Հասկանում ես որ հայրենիքի համար պատրաստ ես ամեն ինչ անել, դա հիմնականում փոխվել, բայց հայրենիքի նկատմամբ սերը իհարկե միշտ էլ եղել է, Ապրիլյան պատերազմում մարտակամը կրտություն ստացած ժամկետային զինծառայողներից շատերն արդեն զորացրվել ու տուն են գնացել։ Առաջիկա ամիսներին հերթական զորացրումից հետո ժամկետային զինծառայողների շարքերում այլևս ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներ չեն լինի։ Սակայն նրանցից շատերը, այդ թվում հրանոթի նշանառու Շարքային Կիրակոսյանը, տուն կգնա վճռով, որը չի բեկանվի ոչ մի պարագայում։ Հարկ եղած դեպքում, եթե անհրաժեշտ եղավ, ես կմասնակցեմ այդ այսպիսի գործողություններին անպայման բարտադիր։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շատ անգամ եմ այցելել Ղարաբաղ եւ դրա համար չեմ պատրաստվում ներողություն խնդրել Ալիևից։ Այս մասին ասել է ռուս հայտնի հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը անդրադառնալով Բաքու կատարած այցին եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Սոլովյովը նաև հայտնել է, որ Ալիևի հետ հանդիպման մասին մանրամասն կպատմի հաղորդման ժամանակ, որը եթեր կհեռարձակվի 3 շաբթի օրը։ Նշենք, որ Ադրբեջանի նախագահը Սոլովյովի այսպես ասած ուշադրությանն է հասցրել երկրի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում։ Հայաստանում Իսրայելի նորանշանակ դեսպան Էլիյահու Երուշալմին անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով իր երկրի դիրքորոշմանը մասնավորապես նշել է. Մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք կընդունենք այն ամենը, ինչ գորոշե կանոն ձեր ժողովրդների բարեկեցության։ Ամենակարևորը, որպեսզի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի եւ Հայաստանը կարողանա խաղաղ ապրել։ Այսօր Արցախի հանրապետության կառավարության իստերի փոքր դահլիճում տեղի ունեցավ Արցախ գազ փակbaşıնը տիրական ընկերության մասնավորեցման մրցութային հանձնաժողովի նիստը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Դարևս 1 ամիս առաջ մարտի 11-ից մրցութային հանձնաժողովը զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակել է Արցախգազ փակbaşıնետիրական ընկերության մասնավորեցման մրցույթին մասնակցելու պայմանները։ Հայտերի ընդունման համար նախատեսված ժամկետում մրցութային հանձնաժողովը ստացել է ընդամենը 1 հայտ GM Holding համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից։ Մրցութային հանձնաժողովը քննեց հայտատու կազմակերպության առաջարկը։ Փաստաթղթի ֆինանսական մասը ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչության պետի տեղակալ Գագիկ Իսրայելյանի ներկայացմամբ։ Ներդումները առաջարկում է 1 միլիարդ 505 միլիոն դրամ, այդ թվում առաջին տարին 2017 թվական 201 միլիոն դրամ, երկրորդ տարին 400 միլիոն 700 հազար դրամ, երրորդ տարին 301 միլիոն 300 հազար դրամ, չորրորդ տարին 301 միլիոն դրամ, հինգերորդ տարին 301 միլիոն դրամ։ Ինչպես նաև մասնավորեցնող կազմակերպությունը պարտավորվեց առնվազն 1 տարվա ընթացքում պահպանել ընկերությունում ձևավորված աշխատավարձի ֆոնդը, նվազագույն աշխատավարձը հետ մասնավորեցման 1 տարվա ընթացքում սահմանել 75000 դրամ եւ առնվազն 3 տարի պահպանել գազի գործող սակագինը։ Գագիկ Իսրայելյանը պատասխանելով Արցախ գազ փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման պատճառների մասին հարցին ասաց, որ կազմակերպությունը ներդրումների կարիք ունի ընկերության պարտքերը ներկայդրությամբ կառավարելի են եւ կառավարվում են արդյունավետ ընկերությունը պարտք ունենալու հանգամանք որոշիչ դեր չի խաղացել իհարկե հաշվի առնվել բայց որոշիչ դեր չի խաղացել ընկերությունը մասնավորեցնելու գործում Ինչ ակնկալիքներ ունի կառավարությունը մասնավորեցման գործընթացից Գագիկ Իսրայելյանի խոսքով Ակնկալվում է, որ ընկերությունը իր ենթակառուցվածքները արդիականացնելու է, ըստ երևույթի նոր տեխնոլոգիաներ կներդրվեն, մատուցվող ծառայությունների, ինչպես նաև գազասպարողների անվտանգության մակարդակը կբարձրացվի։ Մասնավորեցման գործընթացը չի նշանակում, թե այլևս կազմակերպության գործնեությունը դուրս է լինելու պետական վերահսկողությունից։ Դրա համար անհրաժեշտ լծակները նախատեսված են մասնավորեցման մասին պայմանագրում։ Կնքվելու է ընկերության հետ համապատասխան մասնավորեցման պայմանագիր, որտեղ հստակ նշվելու է ըստ տարիների վերահսկող մարմնի, այսինքն կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից իրականացվող գործառույթները։ Յուրաքանչյուր տարի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները ստուգվելու են, արձանագրվելու են եւ պահանջվելու են, որպեսզի այն կատարվի լրիվությամբ։ Նիստին ներկա էր GM Holding համանախագահ պատասխանատվության ընկերության լիազորված ներկայացուցիչ Աշոտ Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով նոր աշխատատեղերի ստեղծման կամ կրճատումների մասին դեռևս հստակ ծրագիր չկա աշխատավարձային ֆոնդի մասով կրճատումներ չի նախատեսվում։ Աշխատատեղերի մասով ինձ թվում է ավելի շատ պետք կլինեն հմուտ աշխատողներ, ովքեր որ նոր տեխնոլոգիաներով կաշխատեն եւ ավելի շատ գազի գորուստ եւ մնացած process-ները ճիշտ կազմակերպվի իսկ ներդրումների շրջանակը նրա հաղորդմամբ չի սահմանափակվի մայրաքաղաքով ու շրջկենտրոններով։ Ընկերության գործարար ծրագիրը նախատեսում է ներդրումներ նաև հերավոր գյուղերում։ Եվ քանի որ հայտատու կազմակերպության առաջարկը լիովին համապատասխանում էր կառավարության ներկայացրած պահանջներին, մրցութային հանձնաժողովը մրցույթի հաղթող ճանաչեց GM Holding սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Հադրութի շրջանի Թաղասեր համայնքում կառուցվում է համայնքային կենտրոն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Կապալորու կազմակերպությունը Եվրոստրոյի համանախապ պատասխանատվության ընկերությունն է, որը հադրուտ քաղաքում կառուցում է եւս երկու բազմաբնակարան բնակելի շենքեր։ Այդ մասին ներսել զրույցում ասաց Աշխեկ Սերգեյ Միրզայանը։ Միաժամանակ նա հավելեց, որ շենքը երկհարկանի բազմաֆունկցիոնալ շինություն է, որը իր մեջ ներառելու է գյուղապետարան, հանդիսների դահլիճ, գրադարան, բուժկետ, համակարգչային սենյակ։ Թաղասարի համայնքի ղեկավար Կարեն Հովսեփյանը նշում է, որ նման համայնքային կենտրոն ունենալու մասին բազմից է խոսել, եւ այսօր ուրախալի է, որ այն իրականություն է դարձել։ Միանգամից կլուծվի գյուղապետարանի բուժկետի գրադարանի հարցերը։ Մեր այն հարցին, թե գյուղում ինչ հիմնախնդիրներ կան, համայնքի ղեկավարը նշեց, որ հիմնախնդիրներից մեկը գյուղի խմելու ներքին ջրատար ցանցի շինարարությունն է, որը պետք է սկսվի 2017 թվականին։ Դպրոցի շենքը, որտեղ սովորում է մոտ 70 աշակերտ, վերանորոգման կարիք ունի։ Իմ նախընտրների շարքում համայնքի ղեկավարը նշեց նաև հադրուցոր ճանապարհի վրա գտնող երկու կամուրջների վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև բնակելի տների վերանորոգման հարցերն։ Համայնքային կենտրոնի շինարարությունը շարունակվում է։ Դուք լսում եք լուրեր Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգվել է Հադրութի շրջանի Ակնաղբյուր համայնքի մեկ առանձնատուն։ Բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Անդրանիկ Ասպարյանն ասել է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո հիմնադրամը ձեռնարկել է եւս մեկ նոր ծրագիր, որով նախատեսված է վերանորոգել հաշմանդամների տները։ Այս ծրագրով սկսել ենք զբաղվել մայիս ամսից։ Ծրագրում ընդգրկել ենք այն հաշմանդամների ընտանիքները, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Այդ միսի մարդկանցից մեկն էլ երկրորդ կարգի հաշմանդամ անդամ 3 երեխաների հայր Վարուժան Սահակյանն է, նշել է Անդրանիկ Կասպարյանը։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչներին հղած իր շնորհակալական խոսքում Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանն ասել է, որ հիմնադրամն իրոք կատարում է ազգանվեր գործ զարգացնելով ու շնացնելով երկիր հայրենին։ Շահումյանի շրջանի Դադիվանքի վանական համալիրի Բաքում ապրիլի 16-ին տեղի է ունենալու Քրիստոսի հրաշափար հարության տոնին Սուրբ Զատկին նվիրված փառատոն։ Վանական համալիրի Բաքում առանձին տաղավարներով հանդես են գալու Շահումյանի շրջանի 16 համայնքները։ Նրանք ցուցադրելու են զատկական տոնին հատուկ ավանդական ուտեստներ, կանաչեղեն, գաթաներ, ներկայացվեր եւ այլն, նշել է փառատոնի կազմակերպիչ Մարիամ Պիլաֆյանը։ Արցախի մասին հրապարակվել է «Եկ Արցախ» վերնագրով նոր երգ։ Արցախի ձայներ երաժշտական համույթի անդամ, երգի կատարող Ալեքսան Ասրյանն ասել է, որ խոսքի եւ երաժշտության հեղինակը ինքն է։ Այս երգով ես հորդորում եմ արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներին, որ այցելեն Արցախ ու տեսնեն մեր դրախտավայր երկիրը, նրա մաքուր օդը, գեղատեսիլ բնությունը, հազարամյա մշակույթը, ասել է Ալեքսան Ասրյանը եւ տեղեկացրել, որ այդ երգով ինքն իր առաջին քայլերն է անում երգարվեստում։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի 3-րդ դասարանի աշակերտուհի Լաուրա Գալստյանը հռոմում կայացած Մելոս ամենամյա երաժշտական միջազգային մրցույթում գրավել է առաջին պատվավոր մրցանակը։ Ժյուրիի նախագահ պրոֆեսոր Ռիկարդո Մարինի խոսքով Լաուրա Գալստյանի կատարումն առանձնացել է բացառիկ դաշնամուրային փայլուն տեխնիկայով, ինչպես նաև նուրբ երաժշտականությամբ, ճաշակով եւ արտիստիզմով։ Մարզասերների համար Խորվաթիայում անցկացված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունից վերադարձած նորընծած չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը մեկնաբանել է իր առաջին չեմպիոնական տիտղոսը մեծահասակների մրցահարթակում։ Ես գնացել էի ոսկու հետևից եւ շատ ուրախ եմ, որ իմ նպատակն իրականացավ։ Պարտավորեցնող է այս մեդալը։ Պետք է այնպես անեմ, որ ամեն տարի ավելի բարձր արդյունքներով ու ոսկե մեդալներով վերադառնամ հայրենիք, ասել է Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Ապրիլի 23-ից մայիսի 3-ը Հունաստանում կկայանա շախմատի աշխարհի վետերանների թիմային առաջնությունը։ Այն կանցկացվի երկու տարիքային խմբում 50-ից բարձր եւ 65-ից բարձր։ Հայ շախմատիստները կմասնակցեն 50-ից բարձր մրցաշարին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։